obzirom da bez ponavljanja nema ništa i da bez ponavljanja nema znanja mi ćemo kako je autor ovdje u knjizi ovoj e, korisni sažetak u akidi imama Teohida uradio znači nakon prvog poglavlja koje govori o imanu o vjerovanju spomenuo je najvažnije tačke iz čitavog ovog poglavlja. Znači, u čitavo vrijeme što smo do sad čitali, znači, to je prvo poglavlje koje govori o imanu. O osnov, znači, o osnovama imana, vjerovanju Allah subhanahu wa ta'ala, tako njegova svojstva, sifate, vjerovanju kader i tako dalje. Pa najvažnije tačke uz Allahovu pomoć nadam se da ćemo moći večeras ovaj sve spomenuti. Ja bih redom čitao i to je praktično ponavljanje svega ovoga što smo do sad pročitali. Pa kaže za lavo pomoć. Prva napomena i važna stvar je prvo da je znači zavladao i proširio se širk na zemlji. S kraja do na kraj prije pojave dave šehe Muhammed ibn Allah mu se smenuo i poznata je ta situacija. Znači, e, tadašnji nosilac na neki način hilafeta ili islamske vlasti je bila osmanska država koja je bilo ogrezla u čemu? U sufizmu i širku. I sam halifa i to podržavao samim tim što ništa protiv toga nije poduzimao, a bilo mu je oba obaveza, pogotovo kao islamski vladar, tako? Dobro, to su detalji. Mi smo spominjali tamo na početku e, kad smo čitali malo siru o šehi Mohamedu ibn abdul Abdullahabu u samoj, znači izvan osmanske države. Na samom e, tom e, poglav, e, području koje se zove Neđid. Jel tako? Gdje, je, gdje se on rodio i gdje je počela dava koje nije bilo pod kontrolom osmanske države je također bio raširan širk, kaburovi, drveće i tako dalje. Kamen, kao u prvo džahirijetsko doba. Prvi, odnosno najveći uzrok povratka širka među ljudi. Nakon što je došao poslanik sallaha i sallam i šta ukinuo obožavanje kipova, zabranio širk, podučio ljude Teohidu, najveći uzrok zbog kojeg su se ljudi vratili širku je sljedeći. Da su se ljudi povodili za pukim izrazima, riječima, bez obraćanja pažnje na sušti, suštinsko zna, značenje. A Allah subhanahu wa ta'ala je propise utemeljio na čem? Na pukim riječima ili na, zna, na značenju? Na čem? Na značenju. Na, na suštini stvari. Temelji se propis na suštini stvari, a nije kako se zove. Zove, nazove kako hoćeš to, tako? Ali ljudi su šta? Se povodili za imenima, pukim imenima, ne gledajući u sušti, u suštinu stvari. Na kojima se temelji propis. Je tako? Na suštinama se temelji propis. Kako ćemo? Da, da navedemo jedan primjer. O tako? Ja uzmem neku hediju i umjesto da kažem džemo, ne lijevo, desno, džemo, evo ti ova hedija, kažem džemo, evo ti ova kamata. će biti sad to haram, Ako je nije, nije kamata. Nazvao sam kamatu. Rekao sam da je kamata. Ne znam što ti <laughs> Jeste razumili? Znači, nije, ne, propis ne ide za naziv, za ime. Ako sam nazvao kamatom, da je odmah to haram. Nije. Ono i dalje ostaje da je to suštinsko značenje ovoga što sam mu dao. Šta? Hedi? je. Ili obrnuto. Kaže, pošto si ti tako pametan, Fekire, da ti poklonim ovu knjigu za 25 eura. Ha? Neće. Šta je sad? To je trgovina sa njim Znači ovo je sad beje. Ovo nije hedije. Znači ovo nije nikakva hedija ni poklon. Ovo je sad trgov... trgovina. Zašto? Zato što se vraćamo na suštinu stvari. Ja njemu knjigu, on ven pare. To je trgovina. Kakva hedija? Svatar. Svatar. E tako se u šerijatu ne vraćaju propisi na naziv, nego na suštini. Na suštini. E to je jedan od uzroka širka. Na koji način? Zato što su ljudi vratili se obožavanju kaburova i onoga i, i još drugih stvari mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ali nisu to više zvali širkom nego tevesulom, je tako, tražnim šefata i nekim drugim imenima, izbjegavali termin širk, je tako? A u stvari suština onoga što su oni radili je da je to širk. To je jedan od sebe. Dalje, islam, šta je to islam? To je potpuna predanost Allahu subhanahu wa ta'ala čime? tevhid, tevhidom, obožavanjem samo Allaha subhanahu wa ta'ala i potpuna pokornost njemu kroz ono što je on naredio i kroz ono što je zabranio. I nije samo to, nego još važna stvar, šta je Islam još? Odricanje od mušvika i, ši, i širka. Jer neko može šta? Klanja posti, muvehid, je tako? Ne čini širka ali sa mušnicima sijeli povazna. Ha? Nije se odrekao širka. Nije se odrekao širka i mušnika. Jel tako? Ili neće da smatra i ne smatra to širkom. To što oni radi. A sam to ne radi. Jel ovaj muslima? Ne. Ne. Dobro. Sljedeća stvar koju smo naučili do sad, čitanjem ovih do sad poglada, jeste da puko izgovaranje šehadeta puk izgovor šehadeta, bez poznavanja šta ona znači, ta riječ, bez rada po značenju te riječi, je tako? Ne čini čovjeka muslimanom po konsenzusu. Ako bi čovjek izgovorio samo puku izgovaranje, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, izgovorio šehadet, je tako? Oba dva šehadeta izgovori. Ali ne zna šta to znači. I ne radi po onome što podrazumijeva taj šehadet. Nije postao time muslima. Po konsenzusu. A tako, saglasni su svi muslimani da takav čovjek nije postao muslima. Dalje, potvrđivanje da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar. Znači čega tevhidu rubu, rubu vi. Znači da je Allah gospodar, da on daje risk na faku, da uskrblje, da, da znači stvara život i smrt, da upravlja svemirom i tako dalje. To sve spada pod rubu vi. Vjerovanje tako u Allaha subhanahu wa ta'ala ne čini čovjeka muslimanom. Je tako? sve dok na to ne doda šta uluhije odnosno te, tevhid sve dok na to ne doda da samo Allahu ibadet čini dok ne to, na to ne doda tevhidu uluhije je tako i taj tevhid uluhije činjenje ibadeta samo Allahu to je razlika između mušlika i muslimana inače i mušlik i musliman vjeru u Allah i da Allah stvara da tako, i život i smrt i da je stvorio ovaj svijet i da upravlja ovaj svijet i da daje na faku i da od njega dolazi šta? I dobro i zlo. Je tako? I muslimani muži. Pa šta je razlika između njih onda? Mušrik čini ibadat Allahu i još nečem. A musliman samo i isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobro. Nije ispravan islam čovjeku dokle god se ne odrekne taguta. A šta je tagut? Sve što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Dok se on ne odrekne svega onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bude ih protektirio, tako smatrao to kufrom, i sve, svega onoga čemu se pokoravaju, jer nije samo čime, čemu čine i bad, nego čemu se pokoravaju, a ne znaju da je u tebe pokornost Allah subhanahu wa ta'ala. Nije ispravan islam dok se čovjek ne odrekne ta i dok je ne protekvi, protekvi. To je prvo poglavlje, znači prvi napomen. Drugo, poslije ovoga bitno je sad, obzirom da kažemo, da se čini ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala ubudijet, ibadet je tako tevhid, sad treba to razjasniti šta je to? ilah la ilaha nema ilaha illa Allah osim Allaha a e što znači ovo nema ilaha osim Allaha? Ovo znači da je samo Allah ilah. Je li tako? nema avo ilaha osim Allaha. Šta ovo znači? Ovo znači da je samo Allah ilah. A šta je to onda ilah? Božanstvo, je tako? Šta je božanstvo? Mi se lako snađemo i prevedemo termin, kažemo. Ali ko se naravno to lako. E, mi se ovako snađemo i prevedemo termin i radi, kažemo božanstvo. Šta je to božanstvo? Nešto što se obožava, je li tako? Ono nešto što se obožava, je li tako? Nešto čemu se ibadet čini. Nešto čemu se ibadet pokla, poklana. Po, nešto čemu se ibadeti pokornosti posvet, posvećuju. Nešto općeg srca stra, stravuju. Nešto začin srca žu, žude. To je sve božanstvo. I rad. Jer ga srca šta obožavaju. Je tako? I ovo se koristi u našoj onaj, u našoj okolini. Ona je obožava onoga, ona je obožava onoga, oni i obožavaju. Kako ga obožavaju? Kako obožavaju pjevače i futbolere? Kako? Ne činim sežde, je li tako? Srce. A? Ali ih vole, je li tako? Oponašaju i kako se on češlje, tako se on češlje. Koliko onaj mitra da stavi, toliko i on. Kako onaj muziku sluša i on. Je tako? Kako se onaj vuče i on. Sada, to je samo neki jedan od vidova, je li tako? Ali, vrlo dina amenu, ešetu hubbe oni koji vjeruju još više vole Allaha nego što oni vole svoje božanstvo, je tako? E to je ila. Dobro. Šta je ibada? Sad ila, znači njemu se poklanja ibada. Šta je ibadet? To je termin koji obuhvata sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli od riječi dijela unutrašnjih i vanjskih. Unutrašnja dijela ljubav, mržnja, strah, nada, iščekivanje, nadanje, oslonac, ja tako dalje. To su unutrašnji radi. Vanjski, namaz, post, zekar, tako, hađ, e to su vanjski radi. Da napomena šta je u stvari ibadet, ibadet je teo, teohid. Zašto je u suštini ovako slobodno definisano da je ibadet teohid? Zato što svi ibadeti propadaju bez te, teohida. Ako bi se ibadeti činili čemu i nekome drugom, propa, propadaju. To poništava svakljeno. Širk, širk poništava sva, sva djela. Zato je i ibadat u stvari teohid. Odnosno teohid je ibadat, ali tako? Samo Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je sukob između poslanika svih vjerovjesnika i njihovih naroda bio učen u teohid. Nije bio u ibadatu. Nije bio u ibadatu. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je došao i kad mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio: "Ja ejuhel muddathir, qum fa'andir." O ti pokriveni i ustani i opomeni. Nije mu naredio da opomeni ljude na namaz. Kako? Niti na zekaj. Niti na hač. Zašto nije? Zato što sve će obavljali hač. Ni na umru. Zato što sve će obavljali umru tavatite oko kjabe, nije bilo to. Zašto? Zato što već tavatili oko kjabe. Ništa od toga nije. Al tako? I nije to bilo sporno. Niti je to kurešijama smetalo. Al tako? Niti bi se oni protiv toga bunili. Da dođe neko i da postiče sad kurešije, da što više i badete tu oko kjabe, da što više obreda bude, ne bi to njima zašto? Mm. Ne bi ništa tu smetalo, tako? I dalje bi se ljudi okupljali, dolazili tu, još bi možda bolje bilo da više i bari, tako, tako? Nego čega je bilo problem? Sukob? Širk. Nije naređivo i bad, nego im zabranjivo da čine i badet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato i badet teuhid, ili tako? Da se Znači, ibadet je da se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ako se čini nečemu drugom, onda se više ne zove ibadet, nego širk. Iako je žrtvovanje kurban, klanje kurbana, klanje kurbana, tako? Ibadet je samo kad se čini Allahu subhanahu wa ta'ala. A ako se zakonje nekome drugom, onda je to širk. Onda je to širk. Makar rekli bismillah, je li tako? A ako dođe neko, kupi novu godinu, pa ga fino povali, pa sve kova jagi na desnu stranu, pa fino uzme abdest, pa kaže bismillah, Allah akvar, bismillah, i zakolje. Tako, šta je ovo? Džaba ovo sve, oni zaklo radi nove godine, radi mušinskog praznika i u ime širka, je tako? Ili na rožicu uzme pa za koljen zapravi maj. Je li tako? Kad je klao na Bajram ili sedmi dan na Akiku, to je bio ibadet. Zašto je to bio ibadet? Zato što je posvećen Allahu subhanahu wa ta'ala. A kad je zaklo na prvi maj, to više ne zove se ibadet, nego šep. Zato je ibadet stvari šta? Teo i svi poslanici Allah subhanahu wa ta'ala znači u suri Araf i na drugim mjestima spomenje šta od svih poslanika, šta bi prvo spomenuo za njih kad govori, kad nabraje. Je tako? Za Nuh alaih salam وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ Pa onda šta kaže? أَنِ يَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرٍ Allaha obožavate i nema drugih božanstava, nema drugog ilaha i nemate drugog ilaha osim njega. Samo njemu i vadi činite, jel tako? Pa onda šta? وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا Pa isto za njega kaže Ja قَوْمِ يَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرٍ pa wa ila thamuda akhahum salihah pa tako redom svi poslanici <clears throat> prva rečenica iza toga slijedi šta o narode moj samo Allahu i ibadet čini O narode moj, samo Allahu i badet će. Prema tome, i mi danas, kad pozivamo ljude, šta? O narode moj, samo Allahu i badet činite, nemojte nikome drugom se pokaravati mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro. Znači, ibadat se ne zove ibadatom osim ako je sa tevhid, sa tevhid. Ako je sa širkom, onda nije ibadat a neće se dogoditi tevhid osim sa kufrom u taguta. Osim sa kufrom u ta taguta. Tako? Pa ako se pomiješa ibadet sa širkom, jel tako? Šta bude? Totalno se pokvari ovaj ibadet. Jel tako? Totalno se pokvari ovaj ibadet. Zašto? Zato što je ispravnost vjere i tevhida šta? Šart za ispravnost vjere, ali i Za ispravnost vjere i tevhida je šta? Da se kloni čovjek širka i tavuta. Šta je tavut? Sve ono što se obožava, čemu se pokorava? Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro. Od posobnosti uluhijeta, od posebnosti uluhijeta i posebni osobina Allahovi subhanahu wa ta'ala je potpuna savr savršenost. Je tako? U svakom smislu. Allah subhanahu wa ta'ala je savršen u svakom smislu. Iz svakog ugla i sa svakog aspe, aspekta. Apsolutno savr savršen. Je tako? Nema nikakvog nedostatka. I nemoguće mu bilo kakav nedostatak prepisati sa bilo koje strane. Šta to podrazumijeva? To podrazumijeva da onda jedino on zaslužuje obožavanje i bade i bade. Znači, on je apsolutno savršen i samo on zaslužuje i bade sa svake strane i svakog ugla i svakog aspekta. Dobro da se samo Allahu ibadet čini to ne proizilazi samo iz objave nego i sa aspekta zdravog nije ovdje nego ovdje sa aspekta zdravog razuma znači sa aspekta zdravog razuma i iz šarijata i sa aspekta zdrave pri prirode sa aspekta zdrave prirode je li tako? A širk, širk je odvratan i sa aspekta zdravog razuma, i sa aspekta zdrave fitre, prirode, jel tako? A i sa aspekta šerijet. I to je, šta? Odvratan toliko da je naj najodvratniji. Jel tako? I nema ništa gore na dunjalu pod ovog širka. Zato Allah s.a. jel tako? iako oprašta sve grijehe, sve Allah subhanahu wa grijehe oprašta, a za širk je rekao da ga neće oprostiti. Inna Allahe la javu firu en yushrakevi. Allah neće oprostiti da mu se čini širk. Zato je nemoguće šta? Da širk bude odobren ili propisan u bilo kojem šerijetu. To je nemoguće. Nemoguće, neprihvatljivo da bude odobren ili propisano u bilo kojem šerijetu. Dobro. Osnove vjeri, ovaj tevhid, oko njega se slažu sve objave po ovim pitanjima vjeri, vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, u meleke, kitabe, poslanike, sudnji dan, kader, po tim pitanjima su sve objave iste. Sve. I Teora, i Zebur, i Inđil, i uh, e, Suhov Ibrahim, sve knjige koje Allah subhanahu wa ta'ala objavio, Isti su po ovi pitanji. U čemu se onda mogu razlikovati? U određenim obavezama. Nešto je bilo obavezno Beno Israilu, a nije nama. Nešto je bilo haram Beno Israilu, a nije nama. Je tako? Nešto je bilo halal Beno Israilu, a nama je haram. I tako dalje. Znači, sve to u, toj, u stvarima se šeri, šerijat je različit. Međutim, u sferi vjerovanja sve objave su, sve objave su iste. Zato, šta ovo podrazumijeva? Šta ovo podrazumijeva? Da onda u ovim stvarima je obaveza da se slije, slijedi i pokora, pokora. Ovdje nema nikakvog ištihada. Šta to znači? po ovim pitanjima nema nikakvog istraživanja, je tako, istihada, ne. U ove stvari samo vjeruješ. Kako ti dođe, tako vjeruješ. Nema nikakvog, ovo nije područje za istihad. Kao kad u nekom propisu dođe direktan tekst. Je tako? Dođe direktan tekst. Tu nema istihada. Nemaš ti pravo sad tu opet da nešto razmah nego jednostavno da se poko, pokoriš bez ikakvog razmatranja i študiranja. Za ove koji su zakasnom da napomenem znači da smo, fala Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti pročitali prvi bab iz knjige koja se zove korisni sažetak u akidi imama teuhida. Taj prvi bab, odnosno prvo poglavlje, je o imam. Na kraju poglavlja autor je nabrojo najvažnije tačke ovoga što smo do sad pročitali, tog prvog poglavlja. I sad ja redom čitam te tačke. Praktično ponavljamo sve ono što smo već dugo vremena čitali. Ponavljamo, ovo je ponavljanje večeras gradiva, tako? Bez ponavljanja gradiva nema ni učenja. E, Pa da shvatite zbog čega ide ovako ovo na na vrajanje. <clears throat> Dalje, sljedeća tačka, važna tačka koju smo spominjali kroz čitanje dosadašnje, jeste da onaj ko obožava nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je on muš, mušrik. Makar izgovarao la ilaha illallah. Zašto je mušrika izgovara la ilaha illallah? Kako to? neko dođe sad, šta? I putuje odavde, na primjer, preko travnika za ha, za ključ, eto, za jajce. I sad tamo kad najde kraj onih turbeta, ufati ga neki strah, kaže, ne smijem ja proći kraj ovog turbeta, a da se ne svratim u zijaret to ne smije. Boji se nešto će mu se, da mu se nešto ne se desiti strašno na put. Kako to? Pa onaj šejih što je ukopan tamo u kaburu obzirom da on njega stalno posjećuje da se ne bi naljutio. Tako, pa da mi ne bi kako naštetio. Je tako? Ovo se zove tajanstveni strah. Strah. Kako to tajanstveni strah? Strah te od nečega da ti neće naštetiti. Je tako? Bez da te e, neposredno, bez neposrednog utjecaja. Znači, ti si svjestan da on neće ustati s kabura i te neće rukama zgrabiti za gušu, tako? Ali, osjeća tajanstveni strah da, znači, da će mu naštetiti bez da, neposredno i direktnog djelovanja. Bez neposrednog i direktnog djelovanja, da će mu tajanstveno nekako naštetiti. Šta je ovo? Šta je ovo? Šir. Je li tako? Ili... Obzirom da bez ponavljanja ne ima ništa i da bez ponavljanja ne ima znanja, mi ćemo kako je autor ovdje u knjizi ovoj e, korisni sažetak u akidi imama Teohida uradio, znači nakon prvog poglavlja koje govori o iman, o vjerovanju, spomenuo je najvažnije tačke iz čitavog ovog poglavlja. Znači, u čitavo vrijeme što smo do sad čitali, znači to je prvo poglavlje koje govori o imanu, o osnov, znači o osnovama imana, vjerovanju Allah subhanahu wa ta'ala, tako njegova svojstva, sifate, vjerovanju, kader, i tako da. Pa najvažnije tačke uz Allahovu pomoć nadam se da, da ćemo moći večeras ovaj, sve spomenuti. Ja bih redom čitu i to je praktično ponavljanje svega ovoga što smo do sad pročitali. Pa kažu za Allahovu pomoć prva napomena i važna stvar je prvo da je znači zavladao i proširio se širk na zemlju s kraja do na kraja prije pojave dave šeha Muhammed ibn Abdullaha. Allah mu se smino. I poznata je ta situacija. Znači, e, tadašnji nosilac na neki način hilafeta ili islamske vlasti je bila osmanska država koja je bila ogrezla u čemu? U sufizmu i širku. I sam halifa i to podržavao samim tim što ništa protiv toga nije poduzima, a bilo mu je oba obaveza, pogotovo kao islamski vladan, tako? Dobro, to su detalji. Mi smo spominjali tamo na početku, e, kad smo čitali malo siru o šeji Mohamed ibn Abdullahabu, u samoj, znači izvan osmanske države, na samom e, tom e, poglav, području koje se zove Neđit, jel tako, gdje, je, gdje se on rodio i gdje je počela dava, koji nije bilo pod kontrolom osmanske države, je također bio raširan širk, kaburovi, drveće i tako dalje, kamenje, kao u prvo džahirijetsko dobro. Prvi, odnosno najveći uzrok povratka širka među ljudima nakon što je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i šta ukinuo obožavanje kipova, zabranio širk, podučio ljude tevhidu, najveći uzrok zbog kojeg su se ljudi vratili širku je sljedeći. Da su se ljudi povodili za pukim izrazima, riječima, bez obraćanja pažnje na sušti, suštinsko zna, značenje. A Allah subhanahu wa ta'ala je propise utemeljio na čemu? Na pukim riječima ili na, zna, na značenju? Na čemu? Na značenju. Na, na suštini stvari. Temelji se propis na suštini stvari, a nije kako se zove. Zove, nazove kako hoćeš. Tako? Ali ljudi su šta? se povodili za imenima, pukim imenima, ne gledajući u, sušti, u suštinu stvari, na kojima se temelje propis. Je tako? Na suštinama se temelje propis. Kako ćemo? Da, da navedemo jedan primjer. Je tako? Ja uzmem neku hediju i umjesto da kažem džemo, ne lijevo, desno, džemu, evo ti ova hedija, kažem, džemo, evo ti ova kamata. će biti sve to haram. Kako će biti haram? Ako, ako je nije nikam. Pa sam kamatu. Rekao sam da je kamata. Ne znaš ti šta. <laughs> Jeste razumili? Znači, nije, ne, propis ne ide za naziv, za ime. Ako sam nazvao kamatom, da je odmah to haram. Nije. Ono i dalje ostaje da je to suštinsko značenje ovoga što sam mu dao. Šta? Hedi? Hedi je. Ili obrnuto. Kaže, pošto si ti tako pametan, pekire, da ti poklonim ovu knjigu za 25 eura. Ha? Neću. Šta je sad? To je trgovina, to nije poklon. Znači, ovo je sad. Bije. Ovo nije hedije. Znači, ovo nije nikakva hedija ni poklon. Ovo je sad trgovina. Trgovina. Zašto? Zato što se vraćamo na suštinu stvari. Ja njem knjigu, on ven pare, to je trgovina, kakav je bije. Svata. E tako se u šerijatu ne vraćaju propisi na naziv, nego na sušti, na suštinu. E to je jedan od uzroka širka. Na koji način? Zato što su ljudi vratili se obožavanju kaburova i onoga i, i još drugih stvari mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ali nisu više zvali širkom nego tevesulom, je tako, tražnjem šefata i nekim drugim imenima, izbjegavali termin širk, je tako? A u stvari suština onoga što su oni radili je da je to širk. To je jedan od sebe. Dalje, islam, šta je to islam? to je potpuna predanost Allahu subhanahu wa ta'ala čime tevhid tevhidom obožavanjem samo Allaha subhanahu wa ta'ala i potpuna pokornost njemu kroz ono što je on naredio i kroz ono što je zabranio i nije samo to nego još važna stvar šta je islam još odricanje od mušrika i ši i širka jer neko može šta klanja posti muvehid, jel tako, ne čini širk, ali sa mušicima sijeli povazan. Ha? Nije se odrekao širka. Nije se odrekao širka i mušika. Jel tako? Ili neće da smatra i ne smatra to širkom, to što oni radi. A sam to ne radi. Jel ovaj muslima? Ni. Dobro. Sljedeća stvar koju smo naučili do sada, čitanju ovih dosad poglavlja jeste da puko izgovaranje šehadeta, puk izgovor šehadeta, bez poznavanja šta ona znači, ta riječ, bez rada po značenju te riječi, je tako? Ne čini čovjeka muslimanom po konsenzusu. Ako bi čovjek izgovorio samo puko izgovaranje, La ilaha illa Allah. Muhammedun Rasulullah. Izgovorio šehadet, je tako? Oba dva šehadeta izgovorio. Ali ne zna šta to znači. I ne radi po onome što podrazumijeva taj šehadet. Nije postao time musliman. Po konsenzusu. A tako? Saglasni su svi muslimani da takav čovjek nije postao musliman. Dalje. Potvrđivanje da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar. Znači čega? Tevhidu rubu, rubu vi. Znači da je Allah gospodar. Da on daje rizik na faku. Da uskrbljuje. Da, da znači stvara život i smrt. Da upravlja svemirom i tako dalje. To sve spada pod rubu vi. Jel tako? Vjerovanje tako u Allaha subhanahu wa ta'ala ne čini čovjeka muslimanom. O tako? Sve dok na to ne doda šta? Uluhije, odnosno te, tevhid. Sve dok na to ne doda da samo Allahu i čini. Dok ne to, na to ne doda tevhidu uluhije. O tako? I taj tevhid uluhije, činjenje i samo Allahu, to je razlika između mušlika i muslimana. Inače i mušrik i musliman vjeruju Allah. I da Allah stvara da tako i život i smrti da je stvorio ovaj svijet i da upravlja ovaj svijet i da daje na faku i da od njega dolazi šta? I dobro i zlo. O tako? I muslimani mušrik. Pa šta je razlika između njih onda? Mušrik čini ibadat Allahu i još nečem. A musliman samo i isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. Do. Nije ispravan islam čovjeku dokle god se ne odrekne taguta. A šta je tagut? Sve što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Dok se on ne odrekne svega onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bude ih protekfirio, tako smatrao to kufrom, i sve, svega onoga čemu se pokoravaju, jer nije samo čime, čemu čine i bade, nego čemu se pokoravaju, a ne znaju da je u tebe pokornost Allah subhanahu wa ta'ala. Nije ispravan islam dok se čovjek ne odrekne ta i dok je ne protekvi, protekvi. To je prvo poglavlje, znači prvi napomen. Drugo, poslije ovoga bitno je sad, obzirom da kažemo, da se čini ibadet samo Allahu subhanahu wa ta'ala ubudijet, ibadet je tako tevhid, sad treba to razjasniti šta je to? ilah la ilaha nema ilaha illa Allah osim Allaha A šta znači ovo nema ilaha osim Allaha ovo znači da je samo Allah ilah je tako nema ilaha osim Allaha. Što ovo znači? Ovo znači da je samo Allah ilah. A šta je to onda ilah? Božanstvo, je tako? Šta je božanstvo? Mi se lako snađemo i prevedemo termin, kažem. Ali ko se naravno to lako. E, mi se ovako snađemo i prevedemo termin i ilahi, kažemo božanstvo. A šta je tu božanstvo? Nešto što se obožava, je tako? Ono što zaslužuje. Nešto što se obožava, je tako? Nešto čemu se ibadet či, čini. Nešto čemu se ibadet pokla, poklanja. Po, nešto čemu se ibadeti pokornosti posvet, posvećuju. Nešto odčeg srca stra, stravu. Nešto začin srca žu, žude. To je sve božanstvo. Ila. Jer ga srca šta obožavaju. Je tako? I ovo se koristi u našem onaj, u našoj okolici. Ona je obožava onoga, ona je obožava onoga, oni i obožavaju. Kako ga obožavaju? Kako obožavaju pjevače i Kako? Ne činim sežde, je li tako? A, ali ih vole, je li tako? Oponašaju i kako se on češlje, tako se on češlje. Koliko onaj vidi da stavi, toliko i on. Kako onaj muziku sluša i on. Je li tako? Kako se onaj vuče i on. Sada, to je samo neki jedan od vidova, je li tako? Ali, vladina amenu ešetu hubbe oni koji vjeruju još više vole Allaha nego što oni vole svoje božanstvo, je tako? E to je ila. Dobro. Šta je ibada? Sad ila, znači njemu se poklanja ibadet. Šta je ibadet? To je termin koji obuhvata sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli od riječi dijela unutrašnjih i vanjskih. Unutrašnja dijela ljubav, mržnja, strah, nada, iščekivanje, nadanje, oslonac, ja tako dalje. To su unutrašnji radi. Vanjski, namaz, post, zekijat, tako, hađ, e to su vanjski radi. Dobro napomena šta je u stvari ibadet, ibadet je teo, teohid. Zašto je u suštini ovako slobodno definisano da je ibadet teohid? Zato što svi ibadeti propadaju bez teohida. Ako bi se ibadeti činili neko čemu i nekome drugom propadaju, propadaju. to poništava sva djela. širk, širk poništava sva sva djela. Zato je ibadat u stvari teuhid. Odnosno teuhid je ibadat, ali tako? Samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je sukob između poslanika svih vjerovjesnika i njihovih naroda bio učen u teuhid. Nije bio u ibadetu. Nije bio u ibadetu. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je došao i kad mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio: "Ja ayyuhal muddathir, qum fa'anzir." O ti pokriveni i zamotani, ustani i opomeni. Nije mu naredio da opomene ljude na namaz. Je tako? Niti na zekaj. Niti na hajp. Zašto nije? Zato što su već obavljali hajp. Nije na umru. Zato što su već obavljali umru tavatite oko kjabe, nije bilo to. Zašto? Zato što već tavatili oko kjabe. Ništa od toga nije. Al tako? I nije to bilo sporno. Niti je to kurešnjama smetalo. Al tako? Niti bi se oni protiv toga bunili. Da dođe neko i da postiče sad kurešije, da što više ibadete tu oko kjabe, da što više obreda bude, ne bi to njima Zašto? Ne bi ništa tu smetalo, tako. I dalje bi se ljudi okupljali, dolazili tu, još bi možda bolje bilo da više i bari tako. tako. Nego čega je bilo problem? Sukob? Širk. Nije naređivo i bad, nego im zabranivo da čine i badet nekome drugom mimo Allaha subhanahu Zato i badet teuhid, je tako? Da se Znači, ibadet je da se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ako se čini nečemu drugom, onda se više ne zove ibadet, nego širk. Iako je žrtvovanje kurban, klanje kurbana, klanje kurbana, je tako? Ibadet je samo kad se čini Allahu subhanahu wa ta'ala. A ako se zakolje nekome drugom, onda je to širk. Onda je to širk. Makar rekli bismillah, je tako? A ako dođe neko, kupi obnazanu godinu, pa ga fino povali, pa sve kova jagi na desnu stranu, pa fino uzme abdest, pa kaže bismillah, Allah akbar, bismillah, i zakolje. Tako, šta je ovo? Žaba ovo sve, oni je zaklo radi nove godine, radi mušičkog praznika i u ime širka, je tako? Ili na rožicu uzme pa za koljen zapravi maj. Je tako? Kad je klao na Bajram ili sedmi dan na Akiku, to je bio ibadet. Zašto je to bio ibadet? Zato što je posvećen Allahu subhanahu wa ta'ala. A kad je zaklo na prvi maj, to više ne zove se ibadet, nego šep. Zato je ibadet stvari šta? Teo I svi poslanici Allah subhanahu wa ta'ala znači u suri Araf i na drugim mjestima spomenje šta od svih poslanika, šta bi prvo spomenuo za njih kad govori, kad nabraje. Je tako? Za Nuh alaih salam وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ Pa onda šta kaže? أَنِ يَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ Allaha obožavate i nema drugih božanstava, nema drugog ilaha i nemate drugog ilaha osim njega. Samo njemu i vas činite, tako? Pa onda, šta? وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا Pa isto za njega kaže Ja قَوْمِ يَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ Pa وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا Pa tako redom svi poslanici isto prva rečenica iza toga slijedi šta o narode moj samo Allahu i badet čini O narode moj, samo Allaho i Bajdet činite. Prema tome, i mi danas, kad pozivamo ljude, šta? O narode moj, samo Allaho i Bajdet činite, ne bojte nikome drugom se pokoravati mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro. Znači, ibadat se ne zove ibadatom osim ako je sa tevhid, sa tevhid. Ako je sa širkom, onda nije ibadat a neće se dogoditi tevhid osim sa kufrom u tauta. Osim sa kufrom u ta guta. Tako? Pa ako se pomiješa ibadet sa širkom, je tako? Šta bude? Totalno se pokvari ovaj ibadet. Je tako? Totalno se pokvari ovaj ibadet. Zašto? Zato što je ispravnost vjere i tevhida šta? Šart za ispravnost vjere ali ispravnost. Za ispravnost vjere i tevhida je šta? Da se kloni čovjek širka i tavuta. Šta je tavut? Sve ono što se obožava, čemu se pokorava? Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro. Od posobnosti uluhijeta, od posebnosti uluhijeta i posebni osobina Allahovi subhanahu wa ta'ala je potpuna savr savršenost. Je tako? U svakom smislu. Allah subhanahu wa ta'ala je savršen u svakom smislu. Iz svakog ugla i sa svakog aspe, aspekta. Apsolutno savr, savršen. Je tako? Nema nikakvog nedostatka. I nemoguće mu bilo kakav nedostatak prepisati sa bilo koje strane. Šta to podrazumijeva? To podrazumijeva da onda jedino on zaslužuje obožavanje i ibadet. I ibadet. Znači, on je apsolutno savršen i samo on zaslužuje ibadet sa svake strane i svakog ugla i svakog aspekta. Dobro da se samo Allahu ibadet čini to ne proizilazi samo iz objave nego i sa aspekta zdravog nije ovdje nego ovdje sa aspekta zdravog razuma znači sa aspekta zdravog razuma i iz šarijata i sa aspekta zdrave pri prirode sa aspekta zdrave prirode jel tako? A širk, širk je odvratan i sa aspekta zdravog razuma, i sa aspekta zdrave fitre, prirode, jel tako? A i sa aspekta šerije, šerijeta. I to je, šta? Odvratan toliko da je naj najodvratniji. Jel tako? I nema ništa gore na dunjalu pod ovog širka. Zato Allah subhanahu wa ta'ala jel tako? iako oprašta sve grijehe, sve Allah smanu ta'ala grijehe oprašta, a za širk je rekao da ga neće oprostiti. Inna Allahe la javufiru en yushrakevi. Allah neće oprostiti da mu se čini širk. Zato je nemoguće šta? Da širk bude odobren ili propisan u bilo kojem šerijetu. To je nemoguće. Nemoguće, neprihvatljivo da bude odobren ili propisan u bilo kojem šerijetu. Dobro. Osnove vjeri, ovaj tevhid, oko njega se slažu sve objavi po ovim pitanjima vjeri, vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, u meleke, kitabe, poslanike, sudnji dan, kader, po tim pitanjima su sve objave isti. Sve. I Teorat, i Zebur, i Inđil, i e, uh, Sohov Ibrahim, sve knjige koje Allah subhanahu wa objavio, iste su po ovi pitanji. U čemu se onda mogu razlikovati? U određenim obavezama. Nešto je bilo obavezno Beno Israilu, a nije nama. Nešto je bilo haram Beno Israilu, a nije nama. Je tako? Nešto je bilo halal Beno Israilu, a nama je haram. I tako dalje. Znači, sve to u, toj, u tim stvarima se šeri, šerijat je različit. Međutim, u sferi vjerovanja sve objave su, sve objave su iste. Zato, šta ovo podrazumijeva? Šta ovo podrazumijeva? Da onda u ovim stvarima je obaveza da se slijed, slijedi i pokora, pokora. Ovdje nema nikakvog ištihada. Šta to znači? po ovim pitanjima nema nikakvog istraživanja, je tako, ištihada, ne. U ove stvari samo vjeruješ. Kako ti dođe, tako vjeruješ. Nema nikakvog, ovo nije područje za ištihad. Kao kad u nekom propisu dođe direktan tekst. Je tako? Dođe direktan tekst. Tu nema ištihada. Nemaš ti pravo sad tu opet da nešto razmah nego jednostavno da se poko, pokoriš bez ikakvog razmatranja i študiranja. Za ove koji su zakasno da napomenem znači da smo fala Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti pročitali prvi bab iz knjige koja se zove korisni sažetak u akidi imama teuhida. Taj prvi bab, odnosno prvo poglavlje, je o imanu. Na kraju poglavlja autor je nabrojo najvažnije tačke ovoga što smo do sad pročitali, tog prvog poglavlja. I sad ja redom čitam te tačke. Praktično ponavljamo sve ono što smo već dugo vremena čitali. Ponavljamo, ovo je ponavljanje večeras gradiva, je tako? Već ponavljanje gradiva nema ni učenja. E, eh, pa da shvatite zbog čega ide ovako ovo na na nabrajanje. <clears throat> Dalje, sljedeća tačka, važna tačka koju smo spominjali kroz čitanje dosadašnje, jeste da onaj ko obožava nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da je on muš, mušrik. Makar izgovarao la ilaha illallah. Zašto je mušrika izgovara la ilaha illallah? Kako to? neko dođe sad, šta? I putuje odavde, na primjer, preko travnika za a, za pljuk, za jajce. I sad tamo kad najde kraj onih turbeta, ufati ga neki strah, kaže, ne smijem ja proći kraj ovog turbeta, a da se ne svratim uzijarati to ne smije. Boji se nešto će mu se, da mu se nešto neće desiti strašno na put. Kako to? Pa onaj šejih što je ukopan tamo u kaburu obzirom da on njega stalno posjećuje da se ne bi naljutio. Tako, pa da mi ne bi kako naštetio. Jel tako? Ovo se zove tajanstveni strah. Strah. Kako to tajanstveni strah? Strah te od nečega da ti neće naštetiti. Jel tako? bez da te e, neposredno, bez neposrednog utjecaja. Znači, ti si svjestan da on neće ustati s kabura i te neće rukama zgrabiti za gušu, tako? Ali, osjeća tajanstveni strah da, znači, da će mu naštetiti bez da neposredno i direktnog djelovanja. Bez neposrednog i direktnog djelovanja, da će mu tajanstveno nekako naštetiti. Šta je oblik? Šta je ovo? Šir. Je tako? Ili dođe tamo na kabor, znači obožava ga kako? Strah. Strah. A rekli smo da je strah unutrašnji bar. Obožava ga čine? Strah. Ili dođe tamo na kabor, krenu na ispit. Naprimjer, odade nekako kroz pravnik, neštima na neki isti ideš. Ali jednog kog drugog pravca, na primjer, iz pravnika krene za Sarajevo, hoće gore na fakultet, neki ispit da polaže. Evo nas u sebi. I sad, učio je on sve, ali straha ga propašće. Tako. Pa da bi mu neko pomogu u tome da položi ili neko dao na neki način, je tako? A on svrati malo na turbe, pa tamo ubaci koji norčić i onda još koju dovu uputi dole Evliji, koji je ukopan da onaj posreduje kod Allaha da nekako ovaj ispitom položi. Da položi bez popravna. Šta bi ovo sad? Ovo sad on čini vadet kome? To me vlije, je tako? Njemu, njemu se obraća. Njega voli. Od njega pomoć traži. Šta da se uzima kod Allaha? Je tako? ali njemu se obraća. U dobi se njemu obraća zašto? Zašto mu on nije u mogućnosti pomoć. Je li tako? Šta je ovo sad? Šir. E ovaj čovjek i onaj prije čovjek, šta su oni? Mušnici. Kako mušnici čovjek klanja, posti, kaže la ilaha idlama, kako mušnici? Zato što nije Znači, on izgovara la ilaha ilo. Ali ne radi po la ilaha ilo. Ako nema drugog ilaha, osim Allaha, što se onda obraćaš ovom ukavu? Ako je samo Allah ilah, onda digne ruke i reci, ja Allah. Je tako? I njemu se vrati. Svata. Znači, zašto on moćnik? Zato što ne radi po tom šehadetu koji je izgovorio. Niti je ubijeđen u značenje tog šehadeta ono što ono znači šta, tu, šta ovo, ovaj šehada znači da se dove i vadeti upućuju samo Allah subhanahu wa ta'ala da se samo od Allaha strahuje i to ovim tajanstvenim znači strahom kako smo ga definisali da se samo na Allaha osla oslanja i od njega na nada, to je značenje šehada je tako? on je muštik zato što ne radi po tom šehadetu, niti vjeruje u ovo značenje šehadeta, je tako? niti izvršava ono što ovaj šehadet podrazumijeva od tevhid od tevhida, jel tako? I iskrenosti i ihlasa samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Jesam shvatili? Kako čovjek može biti mušrik, a on izgovara la ilaha illa i klanja i posti. Eto tako. Jel tako? To je jedan od vidova, jel tako? Ima ih još mnogo. Ali ovo je nekako, eto, najšto sada spomenu. Dobro. Iskrenost, sidk. Ovdje iskrenost u smislu da ne da ne laže, je tako? A ihlas mi opet prevozim, prevodimo iskrenost. A kakva je ovo sad iskrenost? Sidk je iskrenost da ne laže, je tako? Da je iskren u onome što, ka, što kaže. A ihlas je iskrenost da je odan samo Allah Allahu subhanahu wa ta'ala i da svoj ibadet posvećuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Prema tome, suprotno od sidka je kedim, laž. A suprotno od ihlasa je širk. Jeste osvatili se? Znači, ali mi kad prevodimo ovaj, obzirom da naš jezik štur, mi kažemo i za sitk iskrenost i za ihlasik iskrenost. Ali ova sitk iskrenost to je da ne laže. A ovaj ihlas, iskrenost, da samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čini, je li tako? I ova, ova dva svojstva, odnosno ova dva šarta, kod šehadeta, ovo su šartovi šehadeta, da bude iskren, da ne laže kad kaže la ilaha illa Allah, je li tako? Ako kaže la ilaha illa Allah, popet pa nekom drugom dovu uputi, šta je? Slago. Je tako? I šta još ihlas, da samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadat čini isto. Ako je muhlis samo Allahu, da samo Allahu dove u upući. I ova dva šarta idu uvijek zajedno. Ne može jedan bez, bez, bez je jel tako? Pa ako nije muhlis, on je muš, mušnik, jel tako? Ako nije sadik, ko nije sadik, on je munafik, jel tako? On laže i kaže, la ilaha illallah, a misli u sebi, ma imamo mi još neke svoje. Je tako? On je munafik. Svata? Pa ko je, nije sadik, on je munafik, ako nije muhlis, on je mošik. On je mošik. Sljedeći poglavlje govori o poslanstvu. O poslanstvu. Čumor? Nikom se ne spavio imao kome da spava. Ha, da ga malo protrčemo. Završi. Potreba ljudi za poslanstvom je nužna. Zašto? Zašto ljudi imaju potrebu za poslanstvom? Za poslanicima? Zato što ne bi mogli znati detalje Allahovi subhanahu wa ta'ala naredbi za zabran. Mi nikad ne bi znali šta, koliko trebamo klanjati, kako trebamo klanjati. Zato su potrebni ljudima, poslanici, da bi znali detalje njegovih naredbi i, za, i zabrana i nikad ne bi znali i poznavali šarijat da nije poslani, poslanik. Sallallahu alaihi wa sallam. Do.